ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين alloh taolo aytyaptiki susaymanglar va g'amgin bo'lmanglar va agar haqiqiy mo'min bo'lsangiz siz g'olib bo'lguvchisiz bu oyat islom islomning hali davlati bo'lmagan bir paytda ibtidoiy bir bosqichda ya'ni islomning go'daklik chog'ida nozil bo'lgan islom faqat arab yarim oroliga cheklangan va faqat arab millatiga cheklangan boshqa xalqlarga hali islom yetib bormagan bir bosqichda edi arablar u paytda faqirlikda nochorlikda yashashar edi va dunyo jihatdan torlikda yashashardi yeydigan narsalari xurmo tuyalarning go'shti va edi kiyadigan narsalari dag'al qo'pol bir matolardan liboslar kiyishar edi ularning uylari jundan va loydan qilingan uylarda yashashar edi ular xuddi bir qorong'i kechadagi qo'ylarga o'xshagan bir himoyasiz holatda edi alloh taolo ularni tasvirlaydiki va alloh taolodan ko'ra balog'atliroq va daqiqroq tasvirlovchi yo'qdir astag'firullah واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس yer yuzida oz va xorlangan paytingizni eslanglar odamlar sizlarni talon taroj qilishidan qo'rqar edingizlar o'sha paytda arablar ilk musulmonlar holati mana shunday edi rum bilan forslar bo'lsa buni aksincha butun olamni rahbarlari edi ular ya'ni bashariyatni madaniyatni ular xo'jayinlari butun olamni sharqdan g'arbgacha ular o'zaro bo'lib olgan edilar masalan sharq forslarni hukmini ostida bo'lsa g'arb rumlarni hukmini ostida edi va ular uchun hayot nihoyatda yengil qilib qo'yilgan edi dunyo keng qilib qo'yilgan edi rizq ro'zlarida mo'lkovchilik bor edi va butun shaharlar xalqlar ularga yaqinlashgan edi ularga itoat qilar edi mana shunday bir holatda mana shunday qiyin sharoitda va umid uchqunlari bo'lmagan bir zulmat paytda qur'on mana shu ikkita katta kuchni maydonga chaqirdi va avvalgi mo'minlari qalbida ishonch paydo qildi va islom bilan izzatlanish sharaf paydo qildi alloh taolo aytdiki vala tahinu vala tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin susaymangiz va g'amgin bo'lmangiz agar haqiqiy mo'min bo'lsangizlar sizlar g'olib bo'lguvchisiz shubhasiz qur'on qurayshni maydonga chaqirdi quraysh mushriklarini va o'sha paytdagi eng katta imperiya bo'lgan rim bilan fors imperiyalarini maydonga chaqirdi va kichik mo'min jamoatni shu paytdagi rahbari bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tasalli uchun alloh taolo yusuf surasini nozil qildi aytdiki astag'firullah laqad kana fi yusufa va lis-sa'ilin va tahqiq yusuf va uning birodarlarida so'rovchilar uchun oyat alomatlar bordi allohni qudratiga dalolat qiladigan nishonalar bor va bu surani oxirida alloh taolo payg'ambarimizga va bu ummatga ham ishoralar qildi xushxabarlar berdiki hatto hatta asar rusulu va donnu annahum qad kudibu ja'ahum nasruna qachonki o'sha payg'ambarlar noumid bo'lganida va yolg'onchi qilindik ya'ni endi bu xalqlarimiz bizga iymon keltirmaydilar deb gumon qilgan paytlarida ularga bizning g'alabamiz keldi va biz xohlagan zotlarga najot beradi bizning azobimiz jinoyatchi qavmdan qaytarilmasdi لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب va tahqiq ularning qissalarida aql egalari uchun ibrat كان ma kana بقرآن yuftara bu qur'on to'qib chiqarilgan so'z emas valakin lekin يده avvalgi kitobni tasdiqlovchi كتاب tafsila لوجه shay'in كل huda وهدى rahmatan liqawmin yu'minun va iymon keltiradigan qavm uchun barcha narsalarni mufassal bayon qiladigan hidoyat va rahmatdir va shu paytda qasos surasi nozil bo'lib alloh taolo mana shunday bir mo'minlar noumid bo'ladigan paytda va qiyin bir holatda ularga dalda qilib aytdiki astag'firullah tosin min tilka ayatul kitabil mubin bu ochiq kitobning oyatlarida natlu alayka min nabai musa va fir'avna bil haqqi liqaumin yu'minun biz sizga muso va fir'avnning xabarini iymon keltiradigan qavm uchun haq rost nozil qildik haq rost tilovat qilamiz inna fir'avna ala fil ard va ja'ala ahliha shiya albatta fir'avn yerda tug'yonga ketdi va o'z aholisini bo'lak bo'lak qilib oldi يستضعف طائفة منهم يدبح أبناهم ويستحيي نساءهم ulardan bir toifasini ya'ni bani isroilni xorladi ularning bolalarini so'yib ayollarini tirik qoldi innahu kana minal mufsidin albatta u buzg'unchilardan bo'ldi va nuridu an namunna alal ladina istudayfu fil ard Alloh taolo aytayaptiki biz yer yuzida xorlangan zotlarga marhamat qilishni istadik va bu gaplar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga va uning o'sha paytda zaif va kichik bo'lgan jamoatiga sahobalarga tegishli gaplar edi bular va ularga ishora edi biz yerda xorlangan zaif sanalgan zotlarga marhamat qilishni istadik va ularni peshvolar va fir'avn mulkiga voris qilishni merosxo'r qilishni istadik va yer yuzida ularni barqaror qilishni fir'avn homon va ularning lashkarlariga ular qo'rqqan narsani ya'ni mulku saltanatlarni ketib qolishini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldik Bu oyatlar sahobalarga va payg'ambarimizga dalil edi. Ya'ni zaif sanalgan kishilar ilgarigi ummatlarda ham Alloh tomonidan nusrat kelishi sababli g'alabaga erishib, mulku saltanatga erishgan edilar. Va bu payg'ambarimizga ham xushxabar edi. Dunyoda biron bir kishi, ya'ni biron bir yaxshilikka yo'yuvchi yoki xoh u folbin bo'lsin xoh nihoyatda zakovatli odam bo'lsin yoki bir uzoq ko'rishli odam yoki nihoyatda kuchli farosat berilgan bir odam bo'lsin yoki nihoyatda kuchli taxminlar qiladigan bir odam bo'lsin u mana shu payg'ambarimizni mo'min bo'lgan zaif jamoatini o'sha paytda xorlangan kichik sonli va tayyorgarligi bo'lmagan jamoat haqida ushbu so'zni aytolmasin ularga g'alabani va'da qila olmasdi hech kim mana shu oyatlar ilk islomiy jamoatni mo'minlarni qalblarini ularni jonlarini ishonchga to'ldirdi ularning qalblarini umidga to'ldirdi va ular mana shu dunyoni boshqarib turgan katta kuchlarga xuddi faxrli liboslar kiyib olgan butlarga qaragandek qaray boshladilar xuddi o'rnatib qo'yilgan bir haykalga jonsiz jonliqlarga qarayotgandek qarar edilar alloh taolo buni tasvirlab beradiki astag'firullah qachon ularga qarasangiz ularning jismlari sizni ajablantiradi va agar ular gapirsalar ularning gapiga quloq tutasiz go'yoki ular devorga suyab qo'yilgan chirigan yog'ochga o'xshaydilar ya'ni mana shu toqatlarga chirib ketgan yog'ochlarga qaragandek qaray boshladilar va arablar mo'minlar mana shu ishonchga to'lgan holatda arab yarim oroldan chiqishdi va islom bilan izzatlangan holatda islom bilan faxrlangan holatda chuqur iymon bilan arab yarim oroldan chiqdi o'sha paytda arablar va butun bashariyat ikkita go'yoki ikki arslonni orasida edi ya'ni bir tomonda rum arslon bo'lsa boshqa tomonda fors bor edi lekin mo'min jamoat sahobalar jamoati boshqa bir quvvatga ega bu odatdan tashqari bir quvvat edi samoviy ilohiy bir quvvat ularga islom bergan bir quvvat edi shuning uchun ular boshqa ummatlarga o'xshamagan bir ummat boshqa insonlarga o'xshamagan bir inson edilar ular hech narsaga molik emas edi yerdan biron bir qismiga hukmron emas edilar lekin vaqtiki alloh taologa iymon keltirganlarida va ularga samoviy haqiqatlar zohir bo'lganida ular inson bilan insonni orasidagi farqni tushundilar ular kufr bilan iymonni orasidagi farqni tushunishdi va ular haqiqat bilan suratni orasidagi farqni tushunishdi suv bilan sarobni orasidagi farqni tushunishdi alloh taolo ularni basiratini ochganida va ularni ko'zlaridan pardalari ko'targanda ular narsalarni asliga haqiqatiga qaray boshladilar va insonni haqiqatiga qaray boshladilar nima u insonni haqiqati insonni haqiqati yeyish ichish o'ynab kulish emas ular insonni haqiqatini bilganlarida iymonni haqiqatini bilganlarida yer yuzini ortiga qaray boshladilar mana shu bizga ko'rinadigan cheklangan olamni ortiga qaray boshladilar va mana shu aldovchi ko'rinishlar zohiriy narsalar va saroblar ularga yengil ko'rina boshladi ya'ni go'yoki dunyoni boshqarib turgan toqatlar ularni ko'zida yengillashib bir haykallarga sarobga o'xshab qoldi aslida kuch bo'lmagan bir narsaga o'xshab qoldi va ularga katta katta imperiyalarga ular xuddi erkalatib boshqariladigan bir itlarga qaragandek qaray boshladilar xuddiki qafasni ichida sayrayotgan bir qushga qaragandek qaray boshladilar oltindan bo'lgan bir qafas ichida uni idishi oltindan uni suv ichadigan idishi oltindan lekin qafas qanchalik keng bo'lmasin qanchalik qimmatbaho narsadan bo'lmasin qafasligicha qoladi qamoq qanchalik keng bo'lmasin qanchalik uni ichida bog'lar bo'stonlar bo'lmasin baribir qamoqligicha qoladi sahobalar mana shu podshohlarga mana shu vazirlar deb nomlanuvchi kimsalarga va lashkarlari qo'mondonlari deb faxrlanadigan kimsalarga faylasuf va oqillar saroy ahillariga xuddiki bir teatrda o'ynayotgan aktyorlarga qaragandek qaray boshladilar xuddiki ularga bir tayyor ishlari yozib berilgan va shuni ijro qilish buyurilganga o'xshardi ular faqat bir aktyorlar edi ularni dillari bo'sh ruhlari zaiflashgan aqllari forig ularni mana shu bo'shligini faqatgina ulardagi molu dunyo to'ldirib turardi va rohatu farog'at o'tkinchi bir lazzatlar go'yoki ularni o'sha bo'shlig'ini to'ldirib ularni vaqtinchalik turadi zohirdan qaraganda ular harakatlanayotgan insonlar lekin haqiqatda ular harakatlanayotgan suratlar edi ular o'zini irodasi bilan o'zini ixtiyori bilan harakatlanmaydi ular bir ulug' g'oya uchun faoliyat qilmaydi harakat qilmaydi ular faqatgina yeyish ichish uchun harakatlanadi ular faqatgina lazzat ayshu ishrat qilish uchun yashaydi bashariyat uchun ularda bir rahmat yoki shafqat yo'q ular faqat mana shu bashariyatda insoniyatda o'zini shaxsiy manfaatlari uchun foydalanishadi o'zlarini obro' e'tibor orttirish uchun ayshu ishrat uchun foydalanishadi mana shunday qilib sahobalar arab yarim orolidan dunyoni fath qilish uchun chiqdilar ular dunyoga xo'jayin bo'lish uchun chiqqanlari yo'q balki bashariyatni qutqarish uchun chiqdilar bashariyatni vahshiylarni panjasidan qutqarish uchun dunyoni qoplab olgan asrlarda davom etayotgan zulmdan qutqarish uchun chiqishdi ular insonlarni insonlarga ibodat qilishdan qutqarib yolg'iz Allohga ibodat qilishga buyurish uchun chiqqan edi dunyoni torligidan chiqarib oxiratni kengligiga chiqarish uchun va dinlarni zulmidan chiqarib islomni adolatiga kirgizish uchun chiqdilar ularga mana shu zohiriy ko'rinishlar kuchli davlatlar yengil ko'rinib qoldi ularning hirpilayotgan bayroqlari ularni nazariga ilinmay qoldi ularni qahramonliklari ularni baland binolari ularni qurol yarog'lari ularni ko'zida hech bir qiymati qolmadi qo'rqitadigan bir narsa emas balki bir sarobga o'xshab qoldi ularga xuddi aqli hissi bo'lmagan bir rahmati shafqati bo'lmagan bir hayvonga qaragandek qaray boshladi mana shunday qilib qur'on mo'minlarni ya'ni ilk musulmon jamoatini ummiy savodsiz bo'lgan musulmonlar qalbini to'ldirdi ular hamma narsada orqada edilar o'sha davrda ya'ni axloqda ham madaniyatda ham aqidada ham eng orqada edilar lekin qur'on ularni kuchga to'ldirdi iymon kuchiga to'ldirdi qur'on ularni islom bilan sharaflanish izzat bilan sharafga to'ldirdi ishonchga to'ldirdi va ularga narsalar bilan ularni haqiqatini ochib beradigan bir nurga to'ldilar ular butun olamni bo'ysundirdilar mana shu bilan lekin olamga xo'jayin bo'lish uchun emas va boshqa xalqlarga o'xshab shaxsiy manfaatlar uchun emas balki peshonalar va boshlar sherigi bo'lmagan yolg'iz ollohgagina sajda qilish uchun bu ishni qildilar insonlarni islomni chegarasiga kirgizish uchun tavhid chegarasiga kirgizish uchun ular uylaridan chiqdilar hozirgi kunda biz ham mana shu xitobga ular kabi loyiqmiz alloh taolo ularga xitob qilgani kabi ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين susaymanglar va g'amgin bo'lmanglar agar haqiqiy mo'min bo'lsangizlar sizlar g'olib bo'lgursiz mana shu xitob qiyomatgacha keladigan har bir musulmonga tegishli bo'ladi xususan sahobalar eng zaif bo'lgan paytda ularga bu xitob kelgan edi ya'ni arablarning hattoki arab yarim orolida ham davlati yo'q edi o'sha paytda eng zaif paytlarida mana shu xabar kelgan hozirgi kunda biz bo'lsak dunyoda 2 milliard musulmon bor lekin shu bilan birga alloh taolo bu oyatda aytyaptiki in kuntum mo'minin agar mo'min bo'lsangizlar agar haqiqiy iymon egasi bo'lsangizlar bundan ma'lum bo'ladiki mo'minni qiymat qiymati shu iymonda bo'ladi bundan boshqa qiymati yo'q ya'ni insonni batareyasini mana shu iymon to'ldiradi faqat uni to'ldiruvchi kuch faqat iymon iymon bo'lmasa insonni hech qanaqa qiymati yo'q bizni Allohning nazdida hech qanaqa bir qiymatimiz qolmadi va tarozida og'ir bosadigan narsa ham mana shu iymon rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham badr kunida mana shu narsani Allohdan so'radiki jangdan oldin Alloh taologa yolvorib aytdiki Allohumma in lan agar bu jamoat halok bo'lsa hech qachon senga ibodat qilinmaydi chunki boshqa muvahid yo'q edi o'sha payt dunyoda agar ishlar quvvatga qarab hal qilinganda edi ishlar lashkarlarni soniga qurol yaroqqa qarab hal bo'lganda edi islom va musulmonlari kelajagi bo'lmas edi hozir dunyoda biron musulmon qolmagan bo'lardi chunki o'sha kuni musulmonlar soni uch yuz o'n uchta edi Kofirlar bo'lsa qattiq qurollangan, boshidan oyog'igacha qurollangan 1000 kishi. Kichkina jamoat qanday qilib bu katta jamoatga g'olib bo'lishi mumkin? Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohga yolvordi. Agar bu jamoat halok bo'lsa, senga hech qachon ibodat qilinmaydi deb Allohdan so'radi. Mana shu bizning qiymatimiz. Butun musulmon xalqlari qiymati ham mana shu iymon. agar mana shu chuqur iymon bizda bo'lsa va insonni butun hislariga uni aqliga shuuriga g'olib bo'ladigan ya'ni insonni to'liq boshqaradigan bir kuchli iymon bo'lsa lovullab turgan qalbida iymon bo'lsa shunda alloh taoloni va'dasi ro'yobga oshadi aksincha agar islomdan yuz o'girgan xalqlarga o'xshab agar musulmon xalqlar ham yuz o'girsa ular ham shu chiragan o'tinlarga o'xshab biron bir qiymat qolmadi shuning uchun ham biz musulmonlar islom bilan faxrlanishimiz kerak va aytishimiz kerakki biz avvalon va oxiran biz musulmonmiz va islomimizni qo'rqmasdan aytish kerak ya'ni faxrlangan holatda uyalgan holatda emas siqilgan holatda emas va alloh taolo bizga eng katta ne'matni berdi deb aytishimiz kerak bu islom ne'mati agar biz mana shu islom bilan faxrlansak islomni ulug'lash islomni qadrini bila olsak shunda alloh taolo bizga nusrat beradi chunki alloh taolo aytdiki agar ollohga uning diniga yordam bersangizlar u sizlarga nusrat beradi va qadamlaringizni sobit qiladi lekin agar biz quruq ism bo'lsak bizda haqiqat bo'lmasa faqatgina islomni ismini ko'tarib yursak dengizni ustidagi ko'piklariga o'xshab qolsak unda Allohning va'dasi ro'yobga oshmaydi unda Allohning nusrati kelmaydi chunki butun ishlar butun yechim iymonda ulamolar islomni daraxtga o'xshatishadi qur'onda chunki shajaratun toyyiba ya'ni pokiza daraxtga o'xshatilgan tavhid kalimasi bu daraxtni ildizlari iymon aqida tavhid bo'lsa uni shoxlari uni ahkomlari va aytishganki e, bu shoxlar bular muomalot muasharot islomni shoxlari bo'ladi va barglari va mevalari bular axloq va siyosat demak agar mana shu daraxtni barglari qurisa masalan bir daraxtni gullari qurisa siz suvni nimaga quyasiz o'sha bargga quyasizmi yo gulga quyasizmi yo ildizga quyasizmi ildizga quyamiz xuddi shunaqa agar hozirgi kunimizda islom siyosiy sohada zaif bo'lsa ya'ni mag'lub holatda bo'lsa yoki axloqiy holatda mag'lub holatda bo'lsa ya'ni tanazzulga uchragan bir holatda bo'lsa demak suvni ildizga quyish kerak ya'ni iymonni kuchaytirish kerak hamma narsani yechimi iymon bir nomahramdan inson ko'zini to'sish uchun shunga qaramaslik uchun bilak kuch kerak emas bunga iymonni kuch kerak shuning uchun ham hamma narsani asli iymon bilan ya'ni alloh taoloni nazdida insonni qiymati ham mana shu iymon bilan iymoni bo'lmagan bir narsa alloh taoloni nazdida mana shu koinotda u eng sharrul bariya bo'ladi maxluqotlarni eng yomoni va hattoki alloh taolo qur'onda aytdiki innamal mushrikuna najas mushriklar najasdirlar ya'ni iymoni bo'lmagan kofir mushrik bo'lganlar ular najas bo'ladi Ularning hech qanaqa qiymati yo'q va bu haqida salaf solihinlar mana shu oyat borasida aytishadiki hasan basriy aytadiki inna ayanahum najisatun kal khanazir. ya'ni kofir mushriklarni badanlari cho'chqalar kabi najasdir ba'zi ulamolar aytishganki ularni najosati hukmiy najosat deyishgan ya'ni haqiqatda badanlari najosat bo'lmasa ham lekin hukman hukmda najosat bo'ladi deyishgan lekin salaflardan ba'zilari ularda haqiqiy najosat deganlar ham bor chunki hasan basriyni gapida ularning zotlari xuddi cho'chqa kabi najasli va boshqa ba'zi salaflar aytishganki kofir mushriklar bilan ko'rishgan odam qo'lini yuvsin deyishgan shuning uchun ularni koinotdagi martabasi mana shu iymonni yo'qligidan shu darajaga ular tushib ketdi shuning uchun bizni iymonimiz qanchalik pastga tushsa shu darajada bizni Allohning nazdidagi martabamiz ham tushib ketaveradi va bu ummatni martabasi ham tushib ketaveradi shuning uchun yechim faqat iymon iymonni kuchaytiradigan ishlarni biz o'zimizga lozim tutishimiz kerak ya'ni qaysi narsalar bilan iymon kuchayadi bu narsalar avvalo inson qur'onni tushungan holda o'qisa qur'onni tushunib tafakkur qilgan holatda o'qisa uni iymoni ziyoda bo'ladi Bundan tashqari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, o'limni ko'p eslanglar deb buyurganlar. Va qabrlarni ziyorat qilinglar, ular sizlarga oxiratni eslatadi, o'limni eslatadi deb payg'ambar aytganlar. Va o'limni eslash haqida nihoyatda ko'p hadislar bor. Shuning uchun mana shu inson o'zini o'limini o'ylashi, qabrlardagi holatlarni tasavvur qilish va undan keyin qayta tirilishni tasavvur qilish va insonlar hammasini tirilib qancha uzoq yillar quyosh tagida kutishi undan keyin payg'ambarimiz shafoati mana shu qiyomatda mahsharda bo'ladigan holatlarni tasavvur qilish kerak hammasini undan keyin savol javob boshlanishi sahifalar tarqatilishi har inson o'zini sahifasini o'qiydi u yerdagi gunohlarni kutmagan kichkina gunohlarini ham ko'rib hayron qolib aytadiki bu kitobga nima bo'ldiki kattayu kichik gunohlarni hammasini yozibdiku bu deb hayron qoladi mana shularni tasavvur qilish kerak undan keyin tavozda o'lchanadi insonni amallari gunoh pallasi og'ir bosganlar do'zaxga tushadi savob pallasi og'ir bosganlar jannatga tushadi sirot ko'prigidan o'tishlarini tasavvur qilish kerak sirot ko'prigidan insonlar uch qism bo'ladi ba'zilar tez o'tib ketganlar bo'ladi ba'zilar tushib ketganlar bo'ladi do'zaxga to'g'ridan to'g'ri va uchinchi qism jarohatlangan holatda o'tadi emaylar chunki sirot ko'prigida do'zaxdan chiquvchi ilgaklar bo'ladi temir ilmoqlar bo'ladi ular uchib kelib odamlarni ilishga harakat qiladi shunda ba'zilari go'shtlarini ilib ketib tanasini tilka pora qilgan holatda emaklab zo'rg'a o'tganlar bo'ladi mana shu do'zaxdagi holatlarni tasavvur qilish kerak inson insonlar qanday yonayotganini do'zaxiylarni tanasidan chiqayotgan yiringlari qanday ichayotganini zaqqum ichayotganini zaqqum zaharni ichgandan keyin inson suv ichgisi keladi shunda ularga hamim qaynoq suv beriladi uni ichaman deb yuziga yaqinlashtirilganda nihoyatda qaynoqligidan yuzini terisi yerib tushib ketadi keyin uni ichgandan keyin qornidagi ichaklari yerib tushib ketadi va boshqa do'zaxdagi boshqa azoblarni eslash kerak olovdan bo'lgan choyshablar insonlarga qatron ya'ni qora saqichdan bo'lgan insonni ustiga liboslar kiydiriladi kuydirib turli azoblar beriladi undan keyin jannatdagi holatlarni eslash kerak jannatga jannatni darvozasiga mo'minlar so'raganida payg'ambarimiz shafoat qiladi ya'ni kirishlari uchun shunda payg'ambarimiz allohga duo qilganida alloh taolo ruxsat beradi darvozasi ochilib birinchi payg'ambarimiz kiradi va birinchi mana shu payg'ambarimizni ummati keladi va hamma o'z joyini borib topadi ularga joylari ko'rsatiladi farishtalar tomonidan va jannatdagi insonlar o'zini hovlisiga kelganda o'zini hashamatli saroylariga keladi ya'ni durlardan katta katta durlardan yasalgan bitta dona durdan yasalgan ichxonalarga to'la katta katta saroylar bo'ladi va shishali saroylar bo'ladi ichidan tashqarisi ko'rinadigan tashqaridan ichkarisi ko'rinadigan ularni xonalarida xo'rayinlar bog'larda so'rilarda yastanib o'tirgan jannatiylarni tasavvur qilish kerak nozu ne'matlarda go'shtlar sharoblar va sut daryolari sharob daryolari asal daryolari mana shu to'rt xil daryolar va uzilmaydigan suv daryolari shularni tasavvur qilish kerak va undagi mevalar inson xohlasa egilib olib beradigan mevalar inson bog'da aylanib yurib shu mevalardan terib o'zi xohlaganicha yuradi insonni zehniga nima kelsa nima bir lazzat nima yaxshi narsa bo'lsa shu narsalar muhayyo bo'ladi insonni fikriga kelgan narsa va eng katta ne'mat alloh taoloni jamolini ko'rish bo'ladi har juma kuni insonlar alloh taoloni jamolini ko'radi va Alloh taolo insonlarga aytadiki, sizlarga yana nima bering deganida aytishadiki, sen bizni jannatga kirgizding, shuncha ne'matlar berding. Yana nima bo'lishi mumkin deganda Alloh taolo aytadiki, men sizlarga o'zimni rizoligimni tushiraman va boshqa hech qachon g'azablanmayman. Mana shu hadislarni tasavvur qilish kerak. Va mana shu narsani har kuni qilish kerak. Shu insonni iymonini ziyoda qiladi. va boshqa kitobi sunnatda kelgan zikrlar ertalabki kechqurungi zikrlar mana shu narsani va boshqa ko'pgina kitob sunnatda kelgan amallar bor iymonni ziyoda uchun shularni lozim tutish kerak shunda biz sahobalarga o'xshagan bir iymonga chiqishimiz mumkin ya'ni bu narsa harakat bilan bo'ladi o'zi o'zidan bo'lib qolmaydi hech qachon faqatgina bir narsani eshitib ketaverish bilan bo'lmaydi unga amal qilish kerak harakat qilish Allah Teala faydalı ilim versin. Subhanallah, ve bihamdihi la ilahe illa